Mi amor, tienes mi corazón. Si me dejas no vuelvas, compro de otro color. Oh, tu amor mata mi corazón. Cuando empiezo mi juego, intellect Το μυαλό μου στο δινέρο δεν θα χάσω το bet Με θέλει μωρένα σαν νέα Dior wow, wow. Τσικαλό και πάσω, πάσω Κι όλη μέρα στη γύρα κυνηγάω τα ευρώ Όλες δίπλα μου περνάνε νιώθω ελμάτα Ήταν μια νύχτα απλά μωρό μου όχι δεν σ' αγαπώ No no, όχι δεν σ' αγαπώ <laughs> Πες μου το όνομά σου μόνο Όταν με πλησιάζεις σταματάς το χρόνο Να να να να φταίσαι εσύ που υδρώνω Αυτό είναι πόλεμος μωρό μου οπότε calma, baby calma jamón y ja las se zafma Baby calma, baby calma Ya muy ley papacito por favor no vayas Mi amor, tienes mi corazón Si me dejas no vuelvas Compro de otro color Oh, tu amor Mata mi corazón Cuando empiezo mi juego Va a morir de dolor Oh Ka, nuk këm ko për ty Nuk këm sena në mene që du me t'i thonë në sty Dheri sot jim rritë që li me t'u më shelë ndry Ta veç mani, mani, mani, unë e ka më ngry Ama, ama, ama, ama, ama Vesh në nëjtë stem Një të haraj, em një komplet Ato ju nga doj me mshti me bo zhë një Ama s'kom, kom djenja vesh për letra Vesh për këto letra Vesh për po du me t'u bushëm Të në do në dupi, ka vëj pak gjëm Meni me ngry me një karidin zilëm Baby calma, baby calma Yo me la rook, dimo falma Baby calma, baby calma No sé si no como si un falma Mi amor Zahra ta me gindor No sé si ya pak dashni Ki bilon No no, Tu amor Mata mi corazón Se pelun te chatlo Llegam le nuevo